Berria da bai, mision lokalak martxan ezarri duen dispositiboa edo martxan ezartzen ari dena, oraindik antolaketa fasean baitira. Erran bezala, emezortzi eta hogeita bost urte arteko gaztei zuzendua zaie, prekarietate osoan direnak, arazo ekonomikoa ez da din kezka bat izan gizarteratze prozesuan. Baldintza batzuk, bete behar dira ala ere, diru laguntza hori eskuratu izateko. Zeintzuk diren, galdegin diogu, sesili digibagn mision lokaleko zuzendari ordeari. Orain arte eksperimentazio bat zen Frantzia osoan eta orain loa jabai delako horrekin, la garanti izango da eremu uh, nazional uh, osoan eta hasiko gira ordeon uh, Pirino Atlantikoan ere bai plantan emaiten garanti hori. Ordeon, lana travai joan den urtean ateratu du eskubide berri bat gaztentzako da le droit à l'accompagnement. Le droit à l'accompagnement legean chartu da. Horrek egin nahi du eskolatik kanpo diren gazte guziek eskubide eh, eskubidea dute laguntza eskolatzeko mission lokalen gandik inserzioko eh, bidean segitzeko, laguntza eh, izaiteko. Hori gazte gozientzako baina prekaritatean diren gaztentzako, eskolatik kanpo direnak, formazioa segitzen ez dutenak, uh, langabezian direnak, familiaren sustengu ez direnak, horiek izanen dute sos iturri bat, guti gora bera bosteun euro hilabetero, inserzio bide hori segitzeko. Ordeon, sos arrazoa ez izaitea hor traban, nire inserzio eh, bidea segitzeko. Horiek dira, sosik ez, dutenentzat duten entzat, ordean RSA baino guti duten gazteak. Eta ikusiz, ze familian diren, eta familiak ze sosituria duen. Hau da berria gaztentzako, garantizuen hori gaztentzat irauten da ama bilabete, eta aldatzen dena ere bai, izertzio bidea lantzeko, gaztea ez da bakarrik izanen mision lokaleko uh, eh, aurkari ekin, baizik eta taldean. Ordo, montatuko ditugu taldeak, ama bi, ama bost gazte elkarrekin hasiko dira haien bideak, eta mision lokaleko bi langile izango dira, talde hori, segitzeko eta laguntzen. Mhm. Horiek dira mm, aldaketa importantenak eh, aurten eta plantana emanen dugu martxorako eta zain gira oraindik estatuen zerbitzutik gauza konkretagoak montatzeko eta eh, hasteko uh, eh, ilan. Gazte batek nola jakiten aldu baduela eskubide hori edo diru laguntza hori eskuratzen alduela, zuen gana nola heldu dira gazte horiek? Alor, gazteak betidanik diten dira euh, eskolatik, hor bat ditugu ahemanak CIO ekilan, Centre d'Information d'Orientation, Eskonde Nazionaleko euh, Zerbitzu uh, ekin, Baitugu ditugu uh, ahemanek eta han asistantza sozialak eta familiak sikitzen dituzten euh, zerbitzuak uh, diete hor gazte erzazte lokalera laguntza eskolatzeko eta entziatzeko hasien egoeran eta gazteak haien artean ere mintzo dira erranez laguntza eskuratu dutela mizo lokalean eta ondela eh, gure gara ditea. Mm. Eta gero dispozitibo bat agertzen delarik beti egiten ditugu eh, informazioak zabaltzen gazteak errikoetxeari, Etxeari, Eskunde Nazionalari, Konseilu nun diren gazteak, eskolan ez direnak. Mm hainitz eh, pasatzen dira, hemendik hainitz eh, ikusten dituzue? Urtean zehar lau mila gazte pasatzen dira emision lokalitik. Eren bat badu laguntza kontratu bat delako, zenta batzuk batzuk aski autonomoak dirala ere, eta informazio uh, txiki batekin edo uh, bizpailu aldiz ikusita, ja bidea aurkitzen dute, zenta batzutan da, uh, da formakuntza hori, uh, zela gutza ukaiten aldut uh, eskola hontan txartzeko, nola egiten dut uh, nire formakuntza segitzeko landesetan edo bardalen, eta aski uh, erreski um, segitzen dute, eren bat da uh, lagundu behar, konkretuki haien uh, eh, eguneroko eta eta pagusientzat inzertzio bidean.